balenoi malvarmigas la teron. Climatologio estas relative nova evoluanta scienzo. Pro catastrofai homai damagioi alla naturo, di farigas nun tempe grava por la conservado de vivo. Lasta tempe, ecologiistoi, climatologoi, cae economicistoi, el trovis surprisan factoron sur tiu campo. Balenoi estas gravae bestoi en la reguligo de la monda climato. Precipe, la granda specioi de balenoi, la plei grandai animaloi en la mondo, estas grandai reservuioi de carbono, cae influas la viv sistemoen circa o En la profundo de la oceano, ili helpas reguligi la temperaturon de nia planeto. Ciam baleno nature mortas, gi ec cusas en la fundo de oceano, cae la tuta carbono en gia corpego restas tie for de la aero dum iartcentoi. Ciam oni chasas balenon, cae distrancias gian corpon, tiu tuta quanto da carbono transiras alla atmosfero. Usona mar sciencisto calculis che dum la dudeca iarcento la chassado de balenoi transportis septec milionoen da tunoi da carbon dioxido en la atmosferon. Eble, oni dirus, che automobiloi malpurigas la aeron multe pli ol tio. Tamen, balenoi ne helpas la purezzon de la atmosfero nur tiam ciam ili mortas. Ancao per siai fecajoi ili grave helpas. Balenoi sin nutras en la fundo de oceano, cae poste revenas en la mar surfacon por spiri cae feci iliei fecajoi en havas grandan quanton da fero, cae helpas la crescadon de fitoplanctonoi. Fitoplanctonoi estas microscopai organismoi, sed pro sia granda quanto ili multe influas la atmosferon. Ili captas 40% procentoen el la tuta carbondioxido, do pli ol la Amazonia arbarego. Crome, mortigado de balenoi causas damagion al la tuta ceno de predantoi en la naturo. Aliai bestoi fine malaperas, cae ancao tio influas la quanton da carbono en la atmosfero. Economicistoi calculas che mortigado de balenoi influas anca la mondan economion. Alivorte, pli grandigo de carbono en la atmosfero costas monon al lahomaro. Protectado al tiu i bestegoi, devas do farigi prioritato por contraubatali climata in shanjoin. Homoi chasas balenoin jam de unu jarmilo. Dum tiu tempo, milionoi da illi estis mortigitai, tiel che faculoi calculas che la quanto da balenoi en la oceano mal crescis inter 66% cae naudec procentoi en la tuta mondo. Estas tempo protecti ilin.